ไกลแพงจะรัรค่าจ้างจริงๆแต่ปีเข้ากับตัละคือว่าหาร้อต่างไปกองสองหลอดห้าหลอยบาทนี่นี่ปส่ไปเลยซื้อปุงสามแบบทห้าบาทราคาไกลยังสูงกว่าราคาเงินราคาใกล้ราคาสั่ง มันมีราคาคนอื่นขึ้นราคาเบิดคนราคาหน่อย หลายมาเรื่อง บ้านไหนไปเราก็กินนั่นให้เจ้าให้เจ้าปล่อยเราได้ยังมีกินนะออกให้ลอยๆเวลาคือเรอยากคือหนังนี่ที่เป็นสิ่งี่ถูกสิ่ถูกทำดองสิ่ทำไม่ได้แต่ได้ยองเขาถามไป เขาประกาศวิทยุก็ถามมาหาเลย เพราะอันที่ พระวันไหนที่จะได้กระดอดเห็นเนาะเราอยู่นี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ที่เราอีนี้เนี่ยมันก็คือเขาจะเขียนขึ้นมาเลย ช้คนสมัยก่อนก่อนทื่ยุคหายสิบปีที่หลังเห็นไหมเนาะสมัยนั้นนักบวชทั่วไปมันคงมีท่านมีไม่ได้ทำฟังเสียงฮะเด่นหาคุณหาเวิดหาเพื่อนคุณขอร่างจองห่อนเจ๊ต่อต่อหลอดชี่กาหอยอันท่านเนาะ บาลสิพอก้มดูนิดหน่อยบางบางใครหลวงนี้หรอเจ๊เขียหาปลาหรอไหนนับเยอะธรรมดามันก็มีกังเล่นกังขึ้นมีหนุนมีแจ้งมีเสื่อมมีเจริญ ีเกิดมีตายทำมันเป็นคู่กันทำของโลกนอกจากทำเอกยึดเอกอยู่ในโลกมันเห็นไปทำเมือนมีขู่ทำเมือนมีสมุดพระพุทธเจ้าอริยเจ้าคนเห็นเอาจะเห็นน่นคู้เห็นมันจะความเสื่อมความเจริญนี่ นั่นเขาก็ขี่อยู่นี่มันตาแต่เขียนเขียนไปแล้วนี่อีกจะสินสองสินสามสินเท่านั้นก็งดมันตาละทีนี้งดไปทีไรเริ่มขอมา อันยุแก่ไปเรื่อยกว่าสีหนุ่มสีหนุ่มเดือนไปได้หลงข้องง่ายๆทุกวันนี้จะตายไปคัามแก่ความไข่ความสุดความซ่อมไรทับผมมาเรื่อยส่วนความแรงแรงสะดวกสบายนอกพอผู้เฒ่าผู้แก่คื่เดือนขังแรง นล้วมือลีแสงไปเรื่อยๆันจี่สุดก็รับกระดับไปท่านอาการก่ท่านน้องเยียวกันพันนาที่พันตัวม่วงพันปั้นพันสัปดาห์พันเดือนนั่งกับเปนมด่ันตาหมดไปกิเลสมันยั่งไม่หมดอันที่สี่เดือนหมดไป กิเลสปัญหาในใจเห็นยังหนักและผมยกมันหมดไปตามปีตามเดือนนี่ใช่ไหมชีวิตก็หมดไปส่วนซวอมอยากของใจส่วนซวอมปุ่มของใจมันยังก้าวหน้านังหนักยังหลายอยู่เลยบ่นี่อันไหนลุดหลุดตกไปตามวันตามคืน มันจงขาดทุนถุนกำไรแล้วปีเดือนหมดไปวันขึ้นหมดไปกิเลสปัญหาหมดไปจิตใจทองใจจิตใจเบิกบานจิตใจ นี่ที่พึ่งที่อาศัยนี่อัตมีธรรม มันกระนาหมดไปอยู่นี่ อันไหนมันก็บ่หมดไปนั่นี่แต่แกชีวิตหมดไปนี่แก่ เดือนปีมดไปไก่สีชิ้นบนตายเขาเลื่อยขวฮะอันไหนมาเป็นสีสิ่งที่อาศัยของใจกับโยมี่หาหลักจับบ่ได้เกาะบ่ได้เป็นที่เนี่ยนั่นจะฟ้องตัวจะฟ้องเนี่ยนั่นจะฟ้อง านีมีฟังมีฝาให้หัวใจเขาก็ดีคือกองไฟมันจะยังมีน้ำกดน้ำสิ่นอยู่ นี่ใจใจอยากบริจิตข้างนึ่งข้างนวดถึงความจากเข้าไปมันก็เต็มที่ มันคิดสอนจ้าของไหวบ่มีมันอย่างมันหยุดได้ใจก็ดีทางจิดสอนสอนจับของไหวใจติดใจสองใจเสาใจมอง ก็ดีสอมาเท่าไรปีแล้วริ่งทุกอย่าง เคยแนะเคยสอนหรือว่า ขันต้นทำกลางหรือที่สุดเคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาบอกมาจามาถูกมาคุยคุยฟังคุยยังจนหาออกมาจะไม่มีอย่างอ่ะยังกระบอกให้ฟังเบดแล้วแต่ความ ยึดความดีความเป็นความไปในจิตในใจมันเป็นยังไงเห็นไหมวถึงยึดมันนี่มันเป็นมันไปกับมันค้นไข่เอายาหนึ่งมารักษาเอายาหนึ่งนะให้กินให้ฉันมันจะได้มีอันใดถูกอันใดดีให้เอาอันใดใช่กันเพราะปันเก่านี่ก่จะส่งกับสุด ยางดีกระช่องตัวอย่างนั้นก็สุดล่องหลังเป็นสั่นก็มีแต่จะกองไฟหมอคู้ศิรักษาก็บ่มีกำลังใจรักษาบ่หายหมดยึดหมดยาไปเตาใจต้องโง่ธรรมะของพุทเจ้าเพื่อแก้กิเลสตัณหาเพื่อรักษาคนให้ดีให้หายมาหลายแล้ว เฮามันเป็นจังไดจังบ่ถูกโลกถูกไฟของเฮาวันพันมื่นก็บ่ตำรวจดูจิตดูใจ ว่ามันเป็นจังไดส้มจิตไข่ถึงแปลงมันเป็นไปทางสะสมส้มตัวความเสียบ่หรือมันเป็นไปเสียสำละ ให้จิตใจแต่รับความคพองสายเบิกบานเข้ากับเบิงของเข้ามันก็เลยจะเป็นผลเป็นประโยชน์ให้ตั้งมันเบาสังเข้าไปซื้อจิตซื้อใจเลยได้เกิดความหูความสลาดได้เกิดความดีความดีความเดือดความเย็นความหยุ่นความหลงอยู่นี่อยู่ย่างไดก่ะหยุ่นหลงอยู่ย่างน่ะ โลกแต่ยังคงเป็นคงว่าคงโกรธแต่ยังนักนะสะสมหัวใจ แต่เนื่องจากทวาหลงถ้าบ่หลงมันกับบ่โลกถ้าบ่หลงมันกับบ่โกรธแต่มันหลงมันเึงสำคัาว่าตัวลูกสำคาญบาหันลลูกของแกบ่ได้ ลูกของบ่หัวจัก ท่านสิไปมันหลูเยังมันหลูนั่นหนังดูเนี่ยคนว่าวิซ่าความหลูพิษมันวิชาต้องหลูแจ้งหลูอยุ่แต่มันคิดยุ่มันบ่แจ้งบ่ใสบ่แก่บ่ไขจิตใจั้งตัวเอง มันจะไหนอบรมเดิมนิสัยให้มีสติปัญญาแนสอนจิตใจของตัว ผู้ที่กินหมึกในอาจในถ้ำอยู่บ่อยๆจิตใจมันก็ฟองใสจิตใจมันก็เบิกบานเชื่อกันกับมีแสงสว่างอยู่บนไหลสมุกมันก็ลดไปบนหันมีอาจมีถ้ำอยู่บนไหลที่เหลือกันหาความด่าความบอความหลุ่มความหลงมันก็ลดไปกันมีเหนืออยู่บนไหลความสว่างแต่เขาไปบ่ได้ เขาไปบ่ถึง มันจะมีมืดซวามมืดของจิตของใจ แต่พอเดีมีแสงไฟคืออาจทำก็กดก็กดก็หลบก็หลบก็หลงก็หลงเหลื่อยไปโดยว่าใ้ไขคิดแก้ไขเราควรยัางใดบ่ควรยัางใดมีสมาการนั่งโซโยกไข่เส้นเจ้าตอน จะทำจะพูดจะคิด คำสอนของพุทธเจ้ามันคิดมันถูกมันใส่มันเสียอย่างไรเมื่ยใส่ข่วมเมื่อลบดูแล้วมันมีได้ได้จังคอยท่ามคอยผูกคอยคิดไปเมื่ยมันขาดทุนมันมีจริงไดจิตจะเป็นผลกำไรนอกจากทั้งส่วนทั้งเสียหายนิ่งไหวยึดไหวอย่าท่ามอย่าผูกอย่าคิดจริงเรานั่น หากเขาตั้ง ถ้าจิตของพุทธเจ้าเข้ามาใส่ควนไปสองมันก็มีทางที่อยากแก้ไขจิตใจให้ท่องใสจิตใจให้ยึดยั่งในสิ่งที่อยากที่ปรุงพยายามเนี่ย สอนพยายามฝึกสอบ อยาก ในทางดีเป็นที่ว่ามักจะมีความอยากนี่แหละ ันอยากดีอยากทำดี อยากประพฤติดีมันบกพิษสัอยากทำเัืวอยากได้สั้วมันจะเป็นทางพิษความอยากของเฮาโดยมากมันไปในทางตัวทางเสียส่วนไงมันจะเป็นไปทางดีให้ เมาเกิดตัวเองว่าบุญหน่อยว่าสนะหน่อยบ่พอสีได้สีเป็นสีเห็นสีหูผู้คนเห็นไหมบ่เหตุการณ์ทำบ่ฟุกบ่สอนมันก็บ่เป็นบ่เห็นบ่หูแล้วอันใดยึดใดดี มีมาอย่างใดนั่นมันเป็นมีท่านอยู่เป็นกายไว้เพื่อไปให้คิดใจปุ่งปุ่งเดือดร้อน แต่เขาเจ้าของเอง มีท่านบางสิ่งบางอย่างสิเป็นกาวไว้หากเขาใส่ดูเสนมันก็เป็นไพ่เขาใส่เสนมันก็เป็นประโยชน์คือกรนก็ขึ้นก็ใส่ใส่หุ้งเขาส่วนแจงกินก็ได้ประโยชน์ ใส่เขาบ้านเขาเงื่อนคจ้องมันจะเกิดโทษ ความสละของเราก็ต้องน้องเดียวกันเรู้อยู่ทุกคนเลยล่ะทุกคนก็คือปฏิบัติไปในทางดีมันดีเลยทุกคนเพราะมันดีก็ได้ทุกสิ่งจนว่าเกิดมาเกิดผลจิตพระพุทธเจ้ากาวไว้ถึงท่านมากขนาดใดจะเป็นไปก็ได้เพียงแต่ บอกไว้อย่างบุกคนคือขาพ่อขาแม่ทำตั้งคาเทศยุ่ยงแต่พระสงฆ์แตกกันท่านโอ้ตุบาทคือทำลายพระพุทธเจ้า เป็นอันนั้นปริยกรรมเป็นกรรมนักกรรมบนมีระยะเวลา คนอายุยังไม่ถึงเจ็ดขวบเจ็ดปีคนฟ้องเพศแต่ว่ามีโอกาสเวลาที่จะพูดปฏิบัติศาสนาให้ได้มากได้ผลเข้ามันเป็นคนประเภทที่เพิ่นห่ามเพิ่นเล่าไหวเป็นผู้ชายกับผู้ชายเป็นตัวเป็นผู้ยิ่งกับผู้ยิ่งเป็นตัวก็ที่จะพูดปฏิบัติหรือให้เข้าใจในอัยถ์ท่านใดอยู่ความหลุ่มความหลงมันนีทุกคนละ อย่างเราปฏิบัติไม่ให้เป็นไปไม่กระลุ่มกระหลงคิดดูพระอริยเจ้าบวชาผู้ยิ่งบวชาผู้ชายทั้งท่านที่มีวาสนาเพื่อมแก่มาแก่ผลเป็นอรหัตอรหันได้ยังพระนั่นพระหนังชายของพระพุทธเจ้าก็หลงไหล ในหลุดในเสียงในเรื่อง ต่างๆมันคงหยอกจนมันมีความยินดีพอใจ ในการสืบจากประเทศทำดีไม่เลยเพราะความคิดของในลูก นอกจากนั้นคือจิตโหดร้ายสามารถสามคุรุมากเป็นตะขาคูขาค้นมากม้ยหลายหลวง เป็นโจรมหาโจรเนี่ยมาทบพระพุทธเจ้า ในน้ำตังสอนหรือจัก มีเชื่อพิษถูกจนต่างหาต่างตาปฏิบัติไปเป็นชาอรหัตอรหันคปอสารนาของเฮ้าถึงราคาปัญหา ในสมัยพุทธกาลมันจะมีอย่างน่าจะใายใจล่ากระจายจาร่าเล่าไปจน หลงไหลในต้นไส้ แลนไปน้ำผู้เบาพอแม่ว่าให้แต่งงานก็คนใส่รถให้เอาก็คนใส่ให้เอาก็คนดี แล้วก็พ้อใจก็คนหนึ่งก็แลนหนีไปเลี๋ยเชียวตั้งคำปองปอพ่อแม่เกิดอำนาจราคาปัญหาบีบบังคับจิตใจเป็นหมดไป อย่างนั้นแล้วลูกก็ตายเสือก็ตาย พ่อแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายจิตไปทางไหนบนนี้ทางที่พึ่งที่อาศัยเป็นตัวของเป็นบ้าขนาดนั้นเหนื่อยแล้วตั้งหาตั้งตาจะพูดไปี่บัติเกิดอำนาจจะพูดไปเจ้าเนี่ยสอนเ้าก็ยังเลยเป็นพระอรหันต์อรหันต์แต่ตายจะล่าเสรี นี่หมายถึงเรื่องคนที่ยังมีจิตใจว่าวุ่นเกี่ยวของกับเรื่องของโลกเขาทำง่ายจ้วของเขาเองบ่ได้ว่าเขาอาภัพอาบาสนะเขาบ่สามารถที่จะพูดปฏิบัติได้เพราะเขาบ่ท่านจริงท่านจังความตัวของเขาบ่ได้ถึงนั่นบ่ได้ถึง ขาคู่ขาค้นบิสุทถึงบ้าบอขนาดนั้นบริล้หลงไหลขนาดนั้นเขาทุกคนสนใจ ต่างหน้าต่างตาศึกษาที่เจอหน้าเข้าหน้าดบงคิดจงใจท่องเจ้าของเรื่อยๆนั่นเป็นไปอยู่ทุกคนหันละนี่เขาจะเบย่งงอยากได้นี่ก็อยากได้เอาเลย จยาได้ร้อยๆโดยว่ามีเหตุอยาได้จะผลมีคนต่างคนท่ามจริงจังก็ได้ยินได้ฟังว่าจริงใดมันคิดมันถูกก็จะเป็นแหนะคนแหนให้ตาเชียงหนึ่งควนบกควนเชียงสีควนละพยายามละเชียงสีควนมันเช่นพยายามมันเช่นเอากันจริงจริงจังจังเขา มันก็เป็นไปได้แต่มันรูเหตุงรเหตุจังมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะทำดีนายยังนี่ผู้อาจารย์ยังนี่ที่จะศึกษาใช่ไหมศาสนาเกี่ยวศาสนา ที่มดเป็นเรื่องกายเราศาสนา พระพุทธเจ้ากัสสปิกัสปะมีพายุหาองค์เชื่อมตรนนี้ เกิดสิสั่งคุณงามความดีที่สุดว่ามาผลนี่หรือไม่ขู่คนประชาชนทั่วไปตันนี้คือได้คิดไข่ ไปท่านไปคงสิบ่ได้อันใดอย่างมากเรื่องผลความคิดของบุคคลสมัยนั่น มันชวนตอมันนี้คือได้ต่างหาต่างตาสิอยากศึกษาอยากปฏิบัติแต่ที่ซื้อหาองค์ตกลงกัน จะไปปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเชื่อมกัน ไปปฏิบัติที่ผู้เขาในถ้ำเพนาะถ้ำมันอยู่สูงแจ้งพระองค์ขึ้นไปแจ้งเกินขึ้นไปจะห้าถ้ำท่านขึ้นไปหาถ้ำแล้วเล่ากัน หากผู้่ดเป็นอรหัตอรหันต์เนาะ พระบินทบาทไม่ฉันได้จือว่ห้าอมฉันของที่ได้ถามมันไม่มีผู้ใดจิตไปจังหันไปทำบุญคุณท่านได้ หน้าไม่ก็จะบุญก็คุณไปถึงแบบพักโดนพักตระองค์ตกลงมาขันสิโดนแล้วมาก็ตายคนนั่นไม่มีทางมีทางมันผิดทิต่อต่างต่างต่างองค์ก็ต้องร่วมจิตต้องร่วมใจ เรื่องทำความเพียรยังเอาจริงเอาจังสนที่สุดก็ได้สำเร็จอรหันต์เป็นบางองค์สำเร็จอนาคาก็มีผู้ว่าได้อันไหนตายไปชื่อก็มีถึงตายไปชื่อก็เดืวดความตั้งใจเดอดถึงจิตรักษาไว้ ความเย็ดขาด เอาชีวิต เป็นเดินท่านเพื่อจะได้ไปเกิดในสถานที่ดี มีความสุข ทุกคนไปสำเร็จไปดูมันสององค์สำเร็จอรหันต์บินทบาทมาเลี้ยงมือมือกับโลกนีามพบฉันก็เป็นเรื่องของคนอื่นดังนั้นสิตั้งนาปฏิบัติไปเหนื่ยน้ำไม่ได้กินเขาไม่ได้กินว่ามันอดแต่แก้เข่ามันจะยืดว่าหลายบ้านหลายเดือนนี้หรอจนที่ชีวิตตายผู้ที่ใดนะชาติก็จะเกิดเพิ่มมาโลกผู้ที่ เมื่อได้อันใดมีสิ่งบริสุทธิ์กับไปเกิดสวรรค์ อย่างพระพุทธจ้าเดี๋ยวอันาจรักษาศีลเอาชีวิตเป็นแดนโดยยังหลับท่ามเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจะเกิดที่เกิดเป็นสัตว์เป็นท่ามจริงพอมาเกิด เป็นพระหิยะขาดสะเท้าสะเท้าแตกอาศัยไม่ กระดานเกาะไปขึ้นไปเกาะแห่งหนึ่งอาศัยโยหันอยู่ได้อยากกินเผือกกินมั่นกินต้นใหม่ เป็นอาหารถูก้นประชาต้นเราไปเห็นไปถึงแต่สำคัญว่าเป็น ผู้ดีวิเสียบุคคลมีผ่ามีแค่ คนประกันกับเป็นคนปีนขาวเชิงอยู่บนหยอกคือกันเห็นจริงได้แต่แสบแต่ที่ว่าจริงนั่นดีวิเสียบไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาอย่างไรล่ะเห็นแต่ตัวก็เลยหลงหลงว่าตัวดีมีเสียบ ับพระนิยะต่อหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปโปรดจังคอยได้อารหัตอรหันทั้งทั้งที่เป็นโยมอยู่บริบวชการท่านจริงบวชท่านสมัยนั้นบวชท่านสมัยนี้เกี่ยมีผลยางหน่อยสี่สุดก็มีทุกขติเป็นสี่ไปเห็นบวชท่านจริงนี่สิอยู่กับพระพุทธเจ้าใจใจมันบวไป มันทำมันมีหน้าใจมันเราไปเสียสำลักตัวเองนี่ก็จะยึดช้า หนึ่ง ในไฟสูงในทาง หลับทางยศทางสื่อทางเสียงแต่ยังพระเทวทัตเลยจะไปบวชก็คือไปเจ้าของตัวบวชมาเบื้อต้นอบรมตนคงตนจนมีสร้างสมาบัติ พอเหินเดินป่าได้เป็นทรมาน อาซาสัตตูใ่เดือดใสใจคิดใจใส่คิด อยากเป็นไงอยากถึงพระพุทธพุทธเจ้า เขาก็อาซาสัตตูเรื่องที่ังพระพุทธพญาพิมพิสารถึงเป็นพระราชบิดาคนที่สุดก็เลย ไว้ข้างในถึงแล้วทั้งทั้งถื่อยู่ต้องพูดใจเจ้าเนี่ยว่าไปพูดดีไปพูดชอบมันก็ยังเสียยังหายอยู่ด้วยกันนั่นแหละ แต่ไปพูดดีไปพูดชอบ เวลาการนั่นสมัยนี้ไม่ก็มีแต่ชอบอยู่ถ้ากัน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวสร้างตำรับตำล่าเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยสอนแต่น้่มากที่มีที่เจรนาเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นไปถึงความแก้ไขจิตใจของตนได้รับ ความสุขความเจริญความสงบเยือกเย็น็นสอนานจะบอก็นสอนซื้อวัน่องนจะมาท่ามให้คือถือท่ามันเรื่องของตัวของเขาเอง จิตใจหน้า มันหลงอันใด จิตใจเสมือนมันคิดตั้งใด มันยังว่าสิอยู่ข้ามซ่าอยู่บ่ มันสิหลงไปเงี้ยกระดักกระดอดหลงวาหลงแมวมันห้งจะกบประชาดมาแล้วเนี่ยได้ไม่สิจมสิสิ้นให้ ดูดาราตาวมันยังเสียใจมันเสียจังรักจังไข่จังหุ่นจังหลงจังเมื่อจังเมาจังเสียจังเพิ่มเดี๋ยวนี้ย่ง ต่างน้ำเต้าไอ้ย่างเจอหน้าใจทั้งจะคล้องแก่ใจทั้งจะคล้อง มันพุดมันขอกมันเสียดมันเพื่อนมันหลุ่มันหลงจนเป็นเหตุเป็นผลหลายเขาสอนจะคล้องเขาพุดจะคล้องปฏิบัติจะคล้องเรื่อย จิตใจในรับความทุกข์คสบายดอกทำบ่เป็นโมฆะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติ แต่เป็นโมฆะสำหรับผู้บ่เหตุบ่ทำบ่ประพฤติปฏิบัติ เดี๋ยวหน้าบางมันทัวมันถึงมันขัดมันแน่เตัวหลงอกระดักกระดอกแท้มันเถ่ามันแก่มันใส่หนึ่ง ลมตาเราจดบร้อนไม่ถึงไนตาเป็นไหนหูเป็นยังไงกำลางร่างซาเป็นยังไงมันส็บอกอยู่ข้นแก่ก็ดีมันเจ็บความไข่มันก็บอก แต่เตรียมอะไรสั่งไร้เห็นแล้วมันตายถ้าปวดส่วนถึงหลุดล้างพอแม่ ประการเห็นด้วยว่าเราได้อันใดจากโลกไปเพื่อที่จะเกิดจะเพื่อนจะเล้มจะไหล ว่าเยาวะหลังใจที่กันที่จะหน้านะจังใสชัดเจนหากว่าเห็นในตัวจะาของหราไม่เป็ไม่ได้คิดแบบโลก มันเกิดอยู่ตลอดเวลามันคือตันเบิดใจของเงาบ่หลงเราบ่มีอันใดหลงหยุดเสียงกินรถมันมีอยู่พระพุทธเจ้ากันหยับอันนี้แหละเปลี่ยนไปใจทองคนใจสีเป็นแต่เสดจิตใจหน้าของมีอยู่ในพระกายของพระองค์ กำหนดล่มล่มกับยือยู่ดูสังขารหลังตายสังขารหลังตายนี่ก็จะควรควรแปลงหุ่นยู่ดูเป็นอสุภะอสุภะมันก็พอดูได้พิจารณาแต่เป็นธาตุมันก็พอพิจารณาได้ธาุมันจข็งมันขวง มันใหญ่มันโตอยู่ด้ธางออกจากโลกแต่ดียวมันธางจะกแคบ ันอยากออกมันมีทางขันไม่อยากออกมันจะไม่มีทางแล้วล่ะอันไหนจะว่าแต่จตัวจะคล้องตัวอยู่เรื่อยมันจะคล้องกระติดแต่มันแจ่มันสดมันจะมดจะสิ้นไปได้ถึงนี่อยู่แต่เป็นเพียงอาศัยไม่ได้ถือว่า เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ขาดอันนี้ขันอันนี้เป็นส่วงอาศัยของจิตของใจแค่นั้นจิตใจนั้นเหยียบข้าวละเอียดลงใจใจมันสุกมันสบายใจมันเหนียดมันเย็นจิตใจมันอะไรแต่เมื่อมีสัตว์ ย่างผ่าเทียนภาวนาพรรษากับเทียนกับควันเขาแล้วนะหล่อหน้าก็ว่ได้ยังพรรษาหนีก็คือคือเตาพรรษาหนาก็เสด็จเข่าดูบบอรีตายกองกับบ่หูมันหอยอันท่านยางตัวเขาหน้าตาดำเลยให้แยาห้าสิบเราหลงบ่ตายเหนื่อยได้ต้องเสียหอเหนื่อยหัน เวลาของห้องห้องเป็นองจักหงจักถึงจะพานมากขนาดเองจักอยื่รงกันคุยกัน ยึดยื้อยึดยึดแต่จากนี้ ตายไปก็นับไม่ได้เราจะเคยเห็นเคยเห็นว่ามันจะได้ขึ้นอยู่กับ ความเจ็บความไข่จะได้ขึ้นอยู่กับ ความเข่าความเจ็บความตาย อยู่กับลมหายใจเนี่ยได้ออกบ่เข่ามันจะตายเนี่ยได้เข่าบ่ออกมันจะตายเท่านั้นมันตายนี่ตารสั่งเท่านั้น ตายไปแบบนล้งตายนี้ก็ไม้เกี่ยวกพระปวดม่อนเดินจงกรมภาวนาหายท่านรักษาศีลเช็ดบ่ได้เท่านั้นเวลาเหียบได้ใจยังดีใจยังดีหยุด ขวนใจต่างคุณงามความดีเอาไว้ก็จะได้เป็นผี่พึ่งผี่อาศัยของตัวเอง เวลามีอาหารมาดูกินซะเวลามีใหม่อย่ต่างบ้านต่างเพื่อนอยต่างซะ เวลามันบ่มีจะสิกินอันใดแต่ที่ต่างบ้านต่างเพื่อนจะบ่มีใหม่นี่ยึดมีผืน อันนี้เพชรต้องไหลแล้วยังเปลี่ยนไปหั้เกิดคนตายมันต้องลดต้นไม้ถูกไหมแต่ผู้บาเ่ินผู้พลาดให้ถึงมันสลาดนั่นคือสลาดจะไม่ได้ เพราะมันตายไปแล้วมันเป็นประเหตรบุญคนตายใช้ได้พาไปบางสกุลมาที่การให้ผู้นั้นเดี๋ยวไปสวรรค์ไม่เงินไม่สั่นเลยไม่ลดของู้ศลาดไปดี กุศลาคือสลาดเอาุศ้ฉลาอคือโง่เรามันโง่หรือมันสลาด มันโง่โง่เพราะเหตุใดมันสลาดสลาดเพราะเหตุใดกระไข่ควพิจารณาสายไปแล้มันลดต้นไม้เวลาฝนยนี้ผูใต้เวลาพระว่าเมฆ เวลานี้คือเจือเฮ็ดเอาทาเอาอะไรมันสิเป็นจิไปจิได้สิดีได้คิดได้ใจเนี่ยถ้าเราลึกลึกได้ยังงนี่ถ้ากดบ่นอนใจตายใจที่ผิเอนทานใจกับบ่เจุนหมันบวเสียประโยชน์ถึงบ่ได้ท่านโดยกายบ่ได้พูดโดยว่าจใจใจนั่นกง คือพิจารณาอาทำดูนี่คือมีกระเป๋าประโยชน์แล้วก็เคยเป็นงานทำาดีไปคิดไปใจทั้งคนพิจารณาหาทางลดเปลี่ยนจะใช้ทั้งวามคิดทั้งใจเลยอันนี้จังทุกครั้งอนัตตา คือพระพุทธเจ้าเก้าไว้ ใจมันจะมีเวลาหายจากโยกจากไข้จากเกี่ยวปัญหาใดอยู่แล้วพระท่านเป็นของสักดิ์ท่านเป็นยาวิเศษแต่กิเลสปัญหาได้นีได้รักษาหนโรคมันหายไปหายไปไม่ได้สอนเจ้าของตัว สมพรรษาถึงพรรษาก็ดีเกถึงถึงชีวิตที่ว่าก็เขาก็เจ้าแล้วใส่หิ้วเมื่อเล่นหนีตายแล้วอย่างนั้นือเรื่องคือเรื่องกันอีกกระดาษแท้สอนะเกี่ยวกับหลักของใจอย่างนี้ วันเวลา มันสิยินสิพ่อดอกพอกันหน้าหนาสมุดเนี่ยไหลลงไปหนักถ้าไหลลงไปเยอะหล่นบะเลี้ยหายบะอิ่มบะพ่อหายจิตใจ มหาสมุดชื่อกันเั่นแหละภูเขาหลังเขาเรียกเป็นเจ็ดผีนางมีเงินท่อง จะพ่อหรอกว่าขอของเงินท่องก็บ่าพ่อชื่อกัน นะงเป็นทุกข์เป็นยากอยู่สมบัติมันไม่มีเรื่องพ่อหรอกถ้ามันมีกิเลสอยู่ในใจถ้ามีปัญหาอยู่ในใจดังนั้นหมดปัญหาอยู่ในใจกับพ่อมีหน่อยกับพ่อมีร้ายกับพ่ออยู่กับพ่อตายกับพ่อเรื่องพ่อมันอยู่ในใจ พ่อหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันชอบไปหมดสนใจขาดแค่หลงมันมีแล้วพ่อสีหมอบวัดโลกมันก็บอกพ่อมันอยากซื้อๆดอก แต่มันกินไม่ได้ใจ มันจะว่าใจหนู จิตให้มันรู้จิตให้มันสงบมันจะรับความสุขคนสอนนี้พระเจับสอนคนให้สลาดสอนคนให้สงบสอนคนให้ตื่นสอนคนให้รู้มันสอนคนให้หลงมันสอนคนให้รับมันสอนคนให้ฟุ้ง ย่างสี่จิตเจาน้าทุกต่อไปจะดีได้เอาละเอวังเด้เมื่อไหร่